uchinchi ma'ruza mavzusi mavzu o'n to'qqizinchi yigirmanchi asrlarda o'zbekistonda musiqiy madaniyat san'at va pedagogikaning rivojlanishi rejalar birinchi reja o'n to'qqizinchi asrda o'zbekistonda musiqiy madaniyatning tarixiy manzarasi ikkinchi reja yigirmanchi asr boshlarida musiqiy san'atning yangilanish jarayonlari uchinchi reja sovet davrida o'zbekistonda musiqiy ta'lim va pedagogikaning rivoji To'rtinchi reja – milliy merosning tiklanishi va zamonaviy musiqiy madaniyatning shakllanishi. 19-20 asrlarda O'zbekiston musiqiy madaniyatining rivojida alohida davr hisoblanadi. Ushbu jarayon milliy san'atning mazmunan boyishi, shakl va uslublarning kengayishi hamda professional musiqiy ta'lim tizimining paydo bo'lishi bilan ajralib turadi. Bu davrda an'anaviy maqom san'ati baxshichilik maktabi va qo'shiqchilik an'analari tarixiy taraqqiyotda yangi bosqichga ko'tarildi mahalliy musiqa maktablari ustoz shogird an'anasi asosida rivojlantirildi yigirmanchi asr boshlarida jadidchilik harakati orqali ma'rifiy g'oyalar va yangi pedagogik yondashuvlar musiqiy hayotga kirib keldi yevropa musiqiy madaniyati ta'sirida yangi cholg'ular janrlar va sahna san'ati shakllandi. Sovet davrida esa musiqa ta'limi davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, musiqa maktablari, texnikumlar, konservatoriya va professional kompozitorlik maktablari tashkil etildi. Bu jarayon milliy musiqa merosining ilmiy o'rganilishi, notaga tushirilishi va keng ommaga tarqatilishi asosida bo'ldi. Mustaqillik yillarida esa buyuk musiqiy merosni tiklash xalq cholg'ularini rivojlantirish zamonaviy estrada va akademik yo'nalishlarni qo'llab quvvatlash hamda musiqa ta'limini innovatsion metodlarni joriy etish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirildi shu tariqa o'zbekiston musiqiy madaniyati 19 asrdagi an'anaviy shakllardan 21 asrning zamonaviy san'at tizimiga uzluksiz ravishda takomillashdi Ushbu mavzuni o'rganish, milliy musiqa merosini chuqur anglash, musiqa pedagogikasining rivojlanish qonuniyatlarini tahlil qilish hamda kelajakdagi musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida muhim ahamiyatga ega. 19-20 asrlarda O'zbekistonda musiqiy madaniyatning rivojlanishi murakkab va bosqichma-bosqich davom etgan bo'lib, milliy an'analar, yangilanish g'oyalari va professional ta'lim tizimining shakllanishi bilan chambarchas bog'liqdir ushbu davr musiqani nafaqat badiiy boyligi balki pedagogik ahamiyati bilan ham ajralib turadi maqom baxshichilik va an'anaviy qo'shiqchilik meroslari milliy san'atning asosini tashkil etadi yigirmanchi asrda yangilanish va modernizatsiya jarayonlari esa o'zbek musiqasining professional darajada rivojlanishiga imkon yaratdi Shu bilan birga, mazkur mavzuni o'rganish milliy musiqa merosini chuqur anglash, musiqa ta'limining tarixiy ildizlarini bilish, zamonaviy musiqa pedagogikasining shakllanishiga ta'sir qilgan omillarni to'g'ri baholash va bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim nazariy asos bo'ladi. 19-asr O'zbekiston musiqiy madaniyati tarixida muhim davr bo'lib, Bu davrda milliy musiqa san'ati mazmunan boy va shaklan takomillashgan ko'rinishlarda namoyon bo'ldi. An'anaviy maqom san'ati, baxshichilik maktabi, qo'shiqchilik va xalq ijodi asosida o'rin egallagan bo'lib, ustoz shogird an'anasi orqali avloddan avlodga uzluksiz yetib kelgan. Shashmaqomning Buxoro, Xorazm maqomlarining Urganch, Farg'ona, Toshkent maqom yo'llarining esa Qo'qon va Marg'ilon atrofida rivojlanishi musiqiy maktablar o'rtasida uslubiy farqlanishlarni yuzaga keltirgan. Ushbu farqlanishlar o'zbek musiqa merosining boyligi, hududiy xilma-xilligi va ijro uslublarining rang-barangligini ko'rsatadi. 19-asr musiqa madaniyatida saroy musiqachilari, hofizlar, sozandalar va baxshichilar katta mavqega ega bo'lib, Ular saroy marosimlari, xalq bayramlari va diniy tadbirlarda faol ishtirok etganlar. Saroylar atrofida shakllangan musiqa majlislari ijodiy muhitning kuchayishiga xizmat qilgan. Hofizlar va sozandalar o'zaro mahorat sinovlarida qatnashgan. Yangi kuy va qo'shiqlar yaratilgan. Ayniqsa, Buxoro amirligi, Xiva xonligi va Qo'qon xonligi hududlarida musiqiy hayot nisbatan faol bo'lib, san'at saroy san'atkorlari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Musiqiy an'analar xalq og'zaki ijodi bilan chambarchas bog'langan. Dostonchilik va baxshichilik san'ati keng tarqalgan bo'lib, baxshi shoirlar Alpomish, Go'ro'g'li, Ravshan kabi epik asarlarni dutor yoki g'ijjak jo'rligida ijro etganlar. Bu ijodiy an'ana nafaqat badiiy ahamiyatga, balki axloqiy tarbiyaning mazmuniga ham ega bo'lib, o'sha davr jamiyatning ma'naviy hayotida muhim rol o'ynagan. 19-asrda musiqiy asboblar tarkibi ham o'ziga xos bo'lgan. Dutor, tanbur, sato, g'ijjak, qo'biz, nay, karnay surnay, doira kabi cholg'ular asosiy o'rin egallagan. Ijrochilik san'atidagi mahorat, ohanglar tuzilishi, kuylarning shakllanishi ustozlar tomonidan shogirdlarga amaliy tarzda o'rgatilgan. Natijada bu davr musiqa madaniyatida maktablararo o'ziga xosliklar yaqqol namoyon bo'lgan. Farg'ona-Toshkent maktabi lirizmga, Xorazm maktabi murakkab ritm va ijro texnikasiga, Buxoro maktabi esa chuqur maqom yo'llariga tayangan. Shu tariqa 19-asrda O'zbekistonda musiqiy madaniyat ko'p qirrali ijodiy jarayonlarga boy, hududiy maktablar o'rtasida farqlanishlarga ega bo'lgan. Bu davr san'ati keyingi asrlardagi musiqiy taraqqiyot uchun mustahkam zamin bo'lib xizmat qilgan va o'zbek professional musiqiy madaniyatining shakllanishiga muhim o'rin tutgan. 20-asr boshlarida O'zbekiston musiqiy hayotida tub o'zgarishlar, yangilanishlar va modernizatsiya jarayonlari boshlangan bo'lib, Bu davr o'zbek musiqa madaniyatining yangi bosqichiga ko'tarilgan davr sifatida e'tirof etiladi. Jadidchilik harakatining kuchayishi natijasida ma'rifat, madaniyat va san'at sohalarida islohotlar ro'y berdi. Musiqa ham ushbu yangilanishning ajralmas qismiga aylandi. Jadid ma'rifatchilari an'anaviy musiqani saqlab qolish bilan birga Yevropa musiqiy madaniyatini o'rganishni yangi cholg'ular va janrlarni joriy etishni hamda yangicha ta'lim shakllarini qo'llashni rag'batlantirganlar. 20-asr boshlaridan boshlab xalq orasida Yevropa cholg'ulari, pianino, skripka, violinchel klarnet kabi asboblar kirib kela boshladi. Bu esa ijrochilik san'atining yangi shakllarini yuzaga keltirdi. Mahalliy hofizlar va sozandalar an'anaviy ijro bilan birga g'arb musiqasi elementlarini o'rganishga musiqaning notaga olinishi va musiqiy savodning shakllanishiga qiziqa boshladilar natijada musiqa madaniyati og'zaki an'anadan qisman yozma va tizimli o'zgarish uslubiga o'ta boshladi teatr san'atining shakllanishi ham musiqaning yangilanishiga katta ta'sir ko'rsatdi 1910-1920 yillar davomida turkiston hududida ilk teatr truppalari faoliyati yo'lga qo'yildi dramatik asarlarga qo'yilgan musiqalar opera janriga o'tishning dastlabki urinishlari musiqiy madaniyatda yangi bosqichni boshlab berdi padarkush halima layli va majnun kabi spektakllarga yaratilgan musiqalar xalq orasida keng tarqalib yangi sahnaviy jarayonlarni paydo bo'lishiga zamin yaratdi musiqiy ta'lim sohasida ham o'zgarishlar ro'y bera boshladi dastlab kichik musiqa to'garaklari xususiy maktablar paydo bo'lib bolalar va yoshlarning musiqiy savodxonlikka o'rgatish yo'lga qo'yildi keyinchalik turli madaniy markazlar klublar qoshida ansambllar va orkestrlar tashkil etildi jadid maktablarda bolalarga qo'shiq aytish ritm va musiqa nazariyasidan dastlabki bilimlar berildi. Shuningdek, 20-asr boshlarida kompozitorlik faoliyati shakllanib, milliy musiqaning yangi zamonaviy shakllarda yaratishga qaratilgan ilk tajribalar paydo bo'ldi. Mahalliy bastakorlar xalq kuylaridan foydalanib, ularni qayta ishlash, professional sahna uchun moslashtirish kabi ijodiy jarayonlarga kirishdilar. Shu tariqa O'zbek musiqasi an'anaviylikdan chiqmagan holda zamonaviylikka yo'nalgan uyg'un rivojlanish yo'lini tanladi. Sovet davri O'zbekistonda musiqiy ta'lim va pedagogikaning shakllanishida ham tizimli ravishda rivojlanishida eng muhim bosqichlardan biri bo'ldi. Ushbu davrda musiqa sohasida davlat siyosati darajasida e'tibor qaratildi. Musiqani ommalashtirish, ta'lim tizimini standartlashtirish, professional san'atkorlarni tayyorlash va milliy musiqa merosini ilmiy asosda o'rganish keng qamrovli tarzda yo'lga qo'yildi. Avvalo, musiqa maktablari, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalari tashkil etilishi o'zbek musiqiy madaniyatining sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishiga zamin yaratdi. 1920-1930 yillarda Toshkent, Buxoro, Samarqand kabi shaharlarda musiqa maktablari ochildi, keyinchalik ular butun respublika bo'ylab kengaydi. Ushbu maktablar orqali bolalarga musiqa savodi, cholg'u ijrochiligi, qo'shiqchilik va xalq musiqasi an'analari o'rgatila boshlandi. 1936-yilda O'zbekiston davlat konservatoriyasining tashkil topishi esa professional musiqiy ta'limning oliy bosqichini shakllantirdi. Konservatoriya milliy musiqa, kompozitorlik, dirijorlik, vokal va cholg'u ijrochiligi bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar yetishib chiqishiga zamin yaratdi. Sovet davrida musiqiy pedagogika ham jadal rivojlandi. Musiqa o'qitish metodikasi, nazariy asoslar, dars ishlanmalari va o'quv dasturlari ishlab chiqildi. Maktablarda musiqiy tarbiya majburiy fan sifatida o'qitila boshlandi. Bu esa yoshlarning musiqiy didi, eshituv qobiliyati va estetik madaniyatini shakllanishiga xizmat qildi. Shu bilan birga ko'plab musiqiy ansambllar, xalq cholg'ulari orkestri, simfonik orkestrlar tashkil etilib, o'quv jarayoni bilan bog'langan holda amaliy ijrochilikni mustahkamladi. Davrning yana bir muhim jihati milliy musiqa merosining ilmiy o'rganilishi va notaga olinishi bo'ldi. O'zbek xalq qo'shiqlari, maqomlar va baxshichilik namunalarini yig'ish, tizimlashtirish hamda nashr etish ishlari yo'lga qo'yildi. Bu jarayon milliy merosning saqlanishi, uning keng ommaga tarqatilishi va professional musiqa ijodi uchun boy manba yaratdi. Shuningdek, Sovet kompozitorlik maktabining shakllanishi o'zbek bastakorlarining professional ijodiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Mutal Burhonov Manas Leviyev, Yunus Rajabiy, Tolib Sodiqov kabi san'atkorlar milliy kuy-ohanglari asosida yuksak badiiy asarlar yaratdilar. Sovet davri o'zbek musiqiy madaniyatida yangicha janrlarning shakllanishiga ham yo'l ochdi. Opera, balet, simfonik musiqa, estrada san'ati, sahnaviy qo'shiqlar va ommaviy orkestrlar faol rivojlandi. Xalq musiqasi professional kompozitorlik maktabi bilan uyg'unlashib, bayramlar, tanlovlar va festivallar musiqiy ijod va pedagogik faoliyatning kengroq ommalashuvini ta'minladi. Umuman olganda, sovet davrida musiqiy ta'lim va pedagogika tizimi O'zbekiston musiqiy madaniyatining professional darajada rivojlanishi, milliy merosning ilmiy asosda o'rganilishi iste'dodli yoshlarning yetishib chiqishi va musiqaning jamiyat hayotidagi tarbiyaviy ahamiyatini mustahkamlashga keng imkoniyat yaratdi. Bu davrda yaratilgan ta'lim tizimi va metodik tajribalar mustaqillik yillarida ham o'z ahamiyatini yo'qotmay, zamonaviy musiqiy ta'limning poydevorini tashkil qilmoqda. Sovet davri O'zbekistonda musiqiy ta'lim va pedagogikaning tizimli ravishda shakllanishi standartlashuvi professional darajada ko'tarilishi bilan ajralib turadigan tarixiy bosqich bo'ldi